Book 2 ორმაგი კავშირები ორმაგი კავშირები მართალია მოგზაურობა კარგი იყო მაგრამ ძალიან დამღლელი მართალია მოგზაურობა კარგი იყო მაგრამ ძალიან დამღლელი. მატარებელი სუსტად მოვიდა, მაგრამ ძალიან სავსე იყო. მატარებელი სუსტად მოვიდა, მაგრამ ძალიან სავსე იყო. სასტუმრო მყუდრო იყო, მაგრამ ძალიან ძვირი. სასტუმრო მყუდრო იყო, მაგრამ ძალიან ძვირი. ის ან ავტობუსით წავა, ან მატარებლით. ის ან ავტობუსით წავა, ან მატარებლით. ის ან დღეს საღამოს მოვა, ან ხვალ დილას. ის ან დღეს საღამოს მოვა, ან ხვალ დილას. ის ან ჩვენთან იცხოვრებს, ან სასტუმროში. ის ან ჩვენთან იცხოვრებს, ან სასტუმროში. ის ლაპარაკობს ესპანურად ისევე, როგორც ინგლისურად. ის ლაპარაკობს ესპანურად ისევე, როგორც ინგლისურად. მან იცხოვრა მადრიდში ისევე, როგორც ლონდონში. მან იცხოვრა მადრიდში ისევე, როგორც ლონდონში. ის იცნობს ესპანეთს ისე, როგორც ინგლისს. ის იცნობს ესპანეთს ისევე როგორც ინგლისს ის არა მარტო სულელია არამედ ზარმაციც ის არა მარტო სულელია არამედ ზარმაციც ის არა მარტო ლამაზია არამედ ჭკვიანიც ის არა მარტო ლამაზია არამედ ჭკვიანიც ის არამარტო გერმანულად ლაპარაკობს, არამედ ფრანგულადაც. ის არამარტო გერმანულად ლაპარაკობს, არამედ ფრანგულადაც. არც პიანინოზე და არც გიტარაზე დაკვრა შემიძლია. მე არც პიანინოზე და არც გიტარაზე დაკვრა არ შემიძლია. არც ვალსის არც სამბას ცეკვა შემიძლია. არც ვალსის და არც სამბას ცეკვა შემიძლია. არც ოპერა მიყვარს და არც ბალეტი. არც ოპერა მიყვარს და არც ბალეტი. რაც უფრო სწრაფად იმუშავებ, მით უფრო სწრაფად მორჩები. რაც უფრო სწრაფად იმუშავებ, მით უფრო მალე მორჩები. რაც უფრო ადრე მოხვალ, მით უფრო მალე შეძლებ წასვლას. რაც უფრო ადრე მოხვალ, მით უფრო მალე შეძლებ წასვლას. რაც უფრო ბერდები, მით უფრო მშვიდი ხდები. რაც უფრო ბერდები, მით უფრო მშვიდი ხდები.